Maiatzak sei ditu gaur osteguna da eta hau berrion albistegia duzu. Berriozar irratiaren albiste emankizuna. Larun batean udako igerilekoak irekiko dira. Larun batean, estali gabeko igerilekuen eh, irekiera, ekiroldegiko eh, udako denboraldiari emanen zaio hasiera horrekin. E, eh, kainaren zazpir arte, sortzi tardietatik amart ardietara, eta ekainaren sortzietatik, e, ogeita, e, kainaren sortzitik, hogeita marrera, bederatzietatik e, iruretara udako bonoa eskura daiteke. Ustailaren batetik aurrera, hileko abonuak soilik tramitatuko dira. Instalazioen ordutegiari dagokionez, kiroldegia izeko bederatzietatik, gaueko amaikak eta erdieta, amaikak tardietara astelenetik igandera eta bederatzi tardietatik aurrera tabernako askaldegian soilik irekita egongo da. Kanpoko igerilekua goizeko bedera, amarretan irekiko da, arratsaldeko sortzi mm, tardiak arte irekita egongo da beraz, igerilekua estaliak goizeko bederatzietatik eguerdiko ordu batetara eta arratsaldeko zazpitardietatik gaueko bederatzi tardietara. Uztailaren batean, abuztuaren, e, e, batetik abuztuaren laura itxita egongo dira. Musika eskolako egona ospatu zuten atzo arratzaldean. Atzo arratsaldean berrezarko musika eskolako eguna ospatu zen festa arratsaldeko zeietan, hasi zen eta ekitaldi ezberdinak egon ziren herriko leku ezberdinetan esoiko moduan zeta aurten izan du da lehenengo urtea e, sakabanaturik e, ekintza guztiak sakabanaturik antolatu dituzten urte arratsaldeko zeietan, esan bezala auspo berri akordio eta taldearen kontzertua izan zen Euskal Herria plazan kalejira bat ere e, berrikuntza nabaria kalejira izan du zen zen, txistulari eta trekitelariekin eguzki plazaraino, e, eta han e, kanon taldeak, sei tardiak aldera, e, bueno, hartu zuen protagonismoa, eman zuen konzertu arekin, bertan eguzki plazan. Beste kale bat ere izan zen, oraingo honetan akordio eta talde, akordio Eh, akordioi taldearen eh, taldearekin Donestebe plazaraino egin zena. Bertan, zazpietan ar, e, eh, Aribiento gitarra taldearen kontzertua izan duzen e, eta e, entzuteko baita disfrutatzeko parada izan zen berriro ere. Eta hirugarren kalejira, perkusio ikasleen esku izan zena musika eskolaraino buk, e, han bukatu zen eta bertan zazpietardiak aldera Big Band taldeak e, Euskal Herria plazan eman zuen kontzertuarekin agur egin zioten aurtengo ikas turteari. Eta musika eskolarekin lotutako berriekin jarraituz, heldu den ikasturterako musika eskolako izen ematea, bihar arte zabalik dagoela gogoratu dugu. E, ikasle berrien izen ematea bihar arte, ekainaren zazpira arte e, egin, e, egin behar da, e, egiteko aukera dago. Izen emateak eskola musika eskolako idazkaritza bulegoan egin, egin behar da, goizez, goizeko amaiketatik ordu batetara eta arratsaldez e, lauretatik etara gogoratu behar dugu. hau direla, e, matrikulazio hau dela, ikasle berrientzat e, izan da, berez e, ikasleak direnentzako EPEA amaitu baitzen eren egun. Txirrindularen amabigarren edizioa hilaren amaseian ospatuko da. BTT Berriozar Txirrindulari taldea udalaren laguntzarekin Txirrindularen 12. bigarren edizio antolatu du ekainaren 16 Izen ematea kiroldegian eginen dira norberaren datuekin beteteko inskrizio horria eta 3 euro entregatuta. Probaren egunean bertan e, izena emateko aukera ere izanen dago izeko 10ak laurden gutxiak arte bit, e, bos euro ordainduta. Hori bai, ordain e, agiriarekin proba bukatutakoan parte hartzaile bakoitzak opari bat jasoko du eta gainera txirrindula baten zozketa, zozketan esartuko da. E, adin gaben izen e, ematea gurasoen, e, baimenarekin gurasoen sinadurarekin egin behar da. Bihar amaituko da berrik lanek antolaturiko lehenengo kampusean izen emateko epea. Laxe da, bihar eh, amaituko da, ustaian eta, ekainan eta ustaian, eh, eh, hilabetetan, e, usta, e, antolatu duen lehenengo e, kampusaren e, zera, EPEA, e, zera, parte hartzeko e, EPEA. E, amaituko da bihar, zaz, e, bihar ekainaren zazpian, mm, dakizuenez, e, beste askotan. Aipatu dugun bezala, e, kampus honetan, zera, parte hartu hartu dezaketen umeek, mila bederatzeun da laroita, emeretzi garrenetik bimila eta zazpira jaiotako eh, neska mutilentzat prestatutako bos egunetako eh, zera, eh, bai euskaraz, bai gaztelaniaz, bai ingelesez e, prestatutako zera, kampusa izanen da, lehenengo aldia da, berrik ilanek antolatzen duela horrelakorik, aktivitatea kirolarekin lotuta, futbolarekin lotuta, ez bakarri futbolarekin, e, garatuko da, gorko e, orko ekintzak, egun horietan, garatuko dira futbol zelaian, pabelloan, eh, kiroldegian bertan eta igeri lekuetan. Badago aukera, bi modalidade ezberdinetan izena emateko, alde batetik, bazkari barne edo bazkari kanpo, baina beti goizeko bederatzeetatik eh, bostetara izanen dira eh, garatuko diren aktivitateak. Esan dugun bezala, bihar ostirala, ekainak zazpi, azken eguna izena emateko parte hartu nahi duenarentzat. Eta bihar ere hiri udalekuetan parte hartzeko izena emateko epea amaituko da. Alaxe da, um, epe guztiak bihar bukatuko da mundua ez. Hiri udalekuetan parte hartzeko izen ematea ostiralean ekainak zazpi arte egin daiteko ostiralak ekainak zazpi arte egin daiteko. Udalekuak abuztuaren bostetik hogeita irura garatuko dira izen emateko zero amabira deitu edo eberrezar.es e, udal webuneko egoitza elektronikoaren bitartez ere egin daiteke. eta igandean amaituko da berriozarko lehen pintxo astea. Alaxe da larun batean hasi, horreko larun batean hasi eta o, e, igande honetan bukatu egingo da asteburuetan egun fuerte fuerteenak izaten ari dira, baina astean zehar ere tantaka tantaka eh bueno, Amairu Taberna hoietatik jendea pasatzen ari da, disfrutatzen ari da pintxo berezi e, eta prestatutako pintxo berezi hoietaz. Eh kokoratu behar da, e, pintxoa E, garagardo batekin edo kriantza ardo kriantza bat kriantza ardoarekin edota refreskagarriarekin eskaintzen dela eta 2 euro ta erdiko prezioan dagoela. Hiru e, ama iru barkatu e, taberna, berrezarko tabernek parte hartu dute, lehenengo e, pintxo aste honetan, eta esan bezala, egun gutxi, falta dira amaitzeko. Mm, taberna guztietatik pasako dena, e, zera, e, parte hartuko du Alfaroko upeldigi batean e, asteburu baterako egonaldiaren e, e, zera sosketan. Beraz, anima zaitezte eta falta diren tabernetatik pasa zaitezte. Eguraldiaz mintzatuko gara orain, goizean giro eguzkitzua espero bada ere arratsaldetik aurrera eguraldi ez egon korse mar izango dugu, egunaren lehenengo partean beraz, ostarte handiak zabalduko dira, zerua guztiz garbi egongo da, egongo dena, e, denarren eguzkiari eta ego aizeari esker, udako giroa izango dugu, temperatura altuekin, arratsaldean iluntzera egingo du eta zaparra da, trumo jitsuak, botatzeko aukera oso handia omen dago. Eta hoi izan da guztia gaurko albiztegiari dagokionez, informazio gehiago batozen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko egun.sortzian edo orduero interneten eguztiplaza.neten.